بسم الله الرحمن الرحيم Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. عبس وتولى أن جاءه الأعمى Yeniga ama kelganligi uchun payg'ambar alayhissalom tarini turdi va yuzini o'rib oldi. وما يدريك لعله يزكى Ey Muhammad, nim bilasan? Balki u sendan olgan ma'rifat bilan gunohlardan poklanishi mumkin. أو يذكر فتنفعه الذكرى yoki vaz-nasihat anglab uningdan foydalanishi mumkin. أما من استغنى فأنت له تصدى O'zni iymondan behojat hisoblaydigan odam kelsak, sen uningga yuzlinsan. Ya'ni uningga quloq silib tabliq qilishga ko'ngil bo'lasan. وما عليك ألا يزكى U kufrdan, gunohlardan poklanmasa, sana nima ziyni? وأما من جاءك يسعى وهو يخشى Senden ma'rifat tilab, Allohdan qo'rqqan holda yugurib kelgan kishiga kelsak, فأنت عنه تلهى سن أنه قارماي قويسن كلا إنها تذكرة بنون دين كين أندا قلمغن بو آياتلر وزدور فمن شاء ذكره خالغان آدم أنون دين وز ألدو في صحف مكرمه مرفوعة مطهرة U, ya'ni Qur'on oyatlari qimmatlik, qadri yuqori pok sahifalarga yozilgandir. بأيدي سفرة كرام بررة U hurmatlik yaxshi farishtalardan bo'lgan putukchilarning qo'lidadir. قتل الإنسان ما أكفره Insonga la'nat bo'lsinki, O acab kapır buldu. Min ayyi şeyin halakah. Allah onu nimidin yarattı? Min nutfetin halakahu feqadderah. Allah onu abi menden yarattı. O toluq yaratılıp bolğuça Allah onu bir qancha bosqichlarga bo'lib paydan-pay yaratdi. Ondan uningga mangar yo'lni osonlashtirib berdi. ثم أماته فأقبره Ondan uni vafot qildirdi. Uningga ko'mildigan qabrni barpo qildi. ثم إذا شاء أنشره Ondan Alloh uni xohlagan vaqtda tirildirdi. كلا لما يقض ما أمره Hargiz undaq emas. ya'ni bu kofir inson takabburligidan yansun u allohning buyurganlarini bajo keltirmadi bu kofir inson o'zining yemakliklariga ibrat nazri bilan qarasin biz bulutdan zo'r miqdorda yomg'ir yog'dirdik ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا Ondan zeminni, onundan ösümlüklerini çıkırış bilen yardık. فَأَنْبَتْنَا ف۪يهَا حَبَّا وَعِنَبًا وَقَبَّا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا متاعا لكم ولأنعامكم Sizlarning va hayvonlaringlarning manfaatlanishi uchun zaminda ochliqlarni, uzumni, o'tyashlarni, zaytunni, xormini, daraxtlari qo'yiq bog'chilarni, turli mevalarni, o'tcho'plarni o'stirdik. فإذا جاءت الصاخة qiyomatning quloqni g'oz qilg'uday qattiq ovoz kelgan chog'da hamma odam o'z holi bilan bo'lib qoladi يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه O kunda kişi özünün qerindişidin, anısıdın, atısıdın, xotundun və ballardan qaçıdı. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه O kunda her adamning bir hali buluduki, uning boshqalarga qarishiga shu holi yor bermaydi. Wujuhun yawma idin musfirah, dahikatun mustabshirah. O kunda nurg'un yuzlardan nur, kulka va xushal xo'ramliq yig'ib turdi ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة yana bu kunda nurg'un yuzlarni chang to'zon besib ketgan qordab ketgan bo'ludi أولئك هم الكفرة الفجرة bular bo'lsa kofirlardir fojirlardir